Ala i Matxet, per dins, per dins. Ingeraltes de la tardor, Geraltes de la tardor, i es posa a ploure i a cantar. y con siempre en este mon y con siempre en este Ale maché! per culpa de mes de cuatro, la ribera inundó. arriverà inunda ni es den da zeta un denastre dirri